Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 27, 1982 Inordinahang obispo si Bishop Lucilo Quiambao. Kakibat nito ang kanyang pagiging titular bishop of Nabala. Isang buwan bago ang kanyang ordinasyon, na italaga na siyang auxiliary bishop ng Diocese ng Legazpi magpasa hanggang ngayon wala pa rin naluluklok na obispo ang diocese kaya't patuloy itong pinamumunuan ni Bishop Kiambao bilang auxiliary bishop. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.